waƙar ta'aziyar rasuwar abubakar ladan zaria ta dr ali usman tilde Bismillahirrahmanirrahim da sunan wahidun allah mu fara muna fatar ya amsa ba jirawa ga mauta wal hayata mu zan kashedi bala'i ne gare mu mu zan kulawa a duniya har ka zalika ran ƙiyamu, ta yaumul ran da ake gamewa, karatu ne da naji cikin tabara, ga malam mai wada haka tun daɗewa. Ga kowa rayuwa daɗa ƙa'ida ce, da daɗi ko da ɗaci za ta kawwa. takan yanke akan wa'adi rubuce, daɗawa bai wajenmu bare ragewa, da zarar ya cika kuwa ba tsayawa, batu ne an ka yi shi da jaddadawa. A ƙur'ani kaza a cikin hadisai, da naci sau miraran baƙidawa. dawa. gama duniya muke bi ko da yaushe, a banza ba mu cin mata har gushewa, fana'i kau gudunta muke a banza, da sannu za ta cin mana ba daɗewa. Musan zancen ta'ala can kitabi, gama duk duniya ba mai musawa. talata can dare ta tadda malam abubakari na maci mai gushewa a nan ƙwarbai ta zariya an ka haifai a nan kuma ta tarashi yana jirawa ziyara ta ta ƙarshe nan gidansa na kosa mai a kwance ba tsayawa ya ce ciwo da tsufa sun ishe ni, na ce Allah gare ka ka zam riƙewa, ashe ajali kusa yake ba jimawa, ban kwana uni shida sai cikawa, da tazzaka yi kiran ɗanai aliyu. Riken hannu jikin na zafafawa. da ɗan ya kama hannu ne da sauri, yana kalma da saran zai mayawa, a ƙarshe buba ya yi kalmar shahada, ashe mutuwa tana gabba jimawa. Tsakani nan ba a yi minti biyar ba, Azra'il ya gama kan ƙaddarawa. Aliyu ya sani ba ko tsayawa, da ɗaikau babu damar waiwayawa, ya ja bargo ya lullube du jikinsa, ya ruga can a dangi don sanarwa, da sauri duniya duk an ka shaida, rashi na bakar ya kai ga kowa. maji hausa gaba ɗaya sun salati du'a'i gun rahimu da jinjinawa a whatsapp dandali can an kamanna da sauri sai shiri ba dakatawa zuwa zazzau a riski jana'izarsa gudunmawa gare shi da girmamawa da tuƙi zuciyar ga tana tuna shi, da waƙoƙi hawaye sai zubowa, tunani zakkuwa ta yi ta mu. zaman da muke gida na shaƙatawa. Ina baiti habuna sai ya sauke. idan ya dire nakan rika tambayawa. kaɗan da kaɗan muka yi nazarin Afirka, kaɗan da duhu yana daɗa haskakawa, ina tuƙi tunani na zuwa mun, hawaye na akunci sai zubowa. Zubowar tun fitowa na ibawa, isowa ta gada har tamburawa. da ƙarfi har ima wasa da kura, a motata da sauri ba tsayawa, ciromawa da katsalle ba tsayawa, gwarmai tarau kwana sai dai wucewa, kunkumi tashar yari kai ga gwanda, tunani sun daɗe har dogarawa. wucewa kwangila tilas gare ni a hanya harar tukuru bana tsayawa na hau hanya ta jos domin na yanke zuwa kwarbai da hanya ba daɗewa a can na ishe ana ta shirin a kai shi jiran mu'awa guda don kammalawa akan wakati aka yi komai na kimtsi, da gawa ka faɗa anwo azawa, ahi kumo ya aiko ’yar bukata, sako hoton a WhatsApp don tunawa. Da na ɗauka nikan saurin azawa, a intanet kafa marajin kirawa. da farawa mutane sai fitowa, da ƙarfe goma ba lattin cikawa, aka yi sallah da sauri an ka kai shi, makwanci na yi na ƙabru da ba fitowa, a ƙabrun an ka binne an du'a'i, a nan gun an wa'azu azam kulawa. ta'ala tabbatar inda su'ali, jawabi du ya zo ba dakatawa, da Ibrahimu ɗanai ka koma, taziya ga dangi sanyayawa, ƙaninai Amadu ya ba da amsa, da tarihi gaba ɗai don bugawa. a zancen shekaru sai dai a gode, tamanin sa biyu kafin cikawa, habu ya je midil kafin fitarsa, yaƙini mu abin ganowa, a dawowa ya waƙe dukan Afirka, kadiman tun ga baƙin mallakewa. sayan bayi kazalika ya yi bayani fasihi har idonmu suna cikowa da himmar ingila domin hana shi da jayayyar faranshi a zaƙewa. amerika sa da turawa gaba ɗai bare esha ƙasashen larabawa abu ƙarshe ya ce Allah wa dudu. mu ya ya zaka don sauwaƙewa, a turai ’yan tabawa har Amurka, baƙaƙe duk su ilmi walwalawa, kaza kuma ya yi bayanin wagga sabga, duhun yaƙi na Hitler hallakarwa. da abkawar samari ‘yan Afirka, shahada sun kace za su yi bidowa, a turai an gumurzu har da Esha, da Hindustan da ba ma'ammacewa, a turai an gumurzu har da Esha, da Hindustan da ba ma'ammacewa. a ƙarshe ya yi kiran turai amurka su wa auni afirka ta zam haɗewa habu yancin afirka ya yi wa waƙa kira don ci gaba mai ƙarfafawa da waƙa ta yi da ya yi wa shugabanni afirka ƙasa guda ba ɓangarewa abuna ya yi kiran manyan ƙasashe, su kawo na su ɗaukin ba a gazawa, ya ja kunnen Amurka don ta gyara, Galinkon ya yi shaidar tausayawa, kwatance ya yi kan daula ƙadima, kuɗi ƙarfi gaba ɗai ta fi kowa. da ta cilla sama'u ba tsayawa, ta bar sauran ƙasashe ba sakewa, a ƙarshe ƙas ta dawo ba daraja, ta lalace gaba ɗaya sai macewa, da ni cewa habu gafar ta malam, wace daula ce gaya mun don riƙewa. Romawa na yi nufi don can kadimu. ba ɗai daula kamar ta tama guzawa, a ’yar tsana yau take gun ’yan siyasa, balaskoni da sauran mafiyawa. Sadakta abubakar ni na fahimta, hakika kai tunani sai yabawa. ga al'adun bahaushe ya yi wa waƙa, da ya yi zurfin fahimta har ƙwarewa, kiran kowa ya taso ba da himma, ga al'adun da ke hanyar ɓacewa. masa ƙasa maƙera har manoma, da takalma tufafi ya yi kidewa. tabiri da murya sai habuna mutanabbi ne ka ce ba tambayawa da tamman buhturi kawo ga shauƙi ku kai caffa gare shi da girmamawa fasaha imru'ul kaisi ciramar faras da ku hadda dukkan sha'irawa ga waƙa bakar na son mu'azu da zungur ya yi batunsu da girmamawa afirka shin akwai sha'ir kamarsa mawaƙi mai haɗe ta da kewayawa da diwani musamman ya yi gare ta da ba zagi ciki ko aibatawa jikai na rabbi haskaka kwanciyarsa, ila yau milkiyamati rangamewa, a tutar sayidi gwarzon hadiza, Muhammadu shugaban duka annabawa, ɗiya sha ɗai ta'ala a gaje su, Aliyu Maryamu zan tallafawa. Abdurrahmanu Musa sa Muhammad da Ibrahim game su da tausayawa, da Abdullahi DJ sa da fati, da Hawwa'u da A'i tabbatarwa, a kan sunna ta manzo har da ilmu, sana'a har amana zam daɗawa. da ɗo bilkisu mata mai takabba, ka kai mata agajinka da bai gushewa. Ƙaninai Amadu duk ya yi jawabi, bukar dangi gare shi maso riƙewa, to ya Allah ta ya musu gun riƙewa, da ƙarfin zuciya har tausayawa. ka arzurta su yalwa har a kullum, su ɗau nauyin marayun ba ajewa. Aminai ma kazalika na yi kiranmu, mu zan masa addu'a gun ambatawa, da kai ɗauki ga Ali na yi bukata, ta ɓoye har bukatun bayyanawa. ga Allah na yi bukata ya mujibu, rika mani nauɗiyan bayan gushewa, ka sa su a gaskiya kana da dina, su ilmi su yi halal ba cutatarwa, ka za dukkan maraya a gaje shi, ka arzurta ka shiryar mai iyawa. iyaye ma ka haskaka zuciyarmu da annurin ka sarki ba dishewa, mu zamna lafiya domin salati, fitin nudu su bar mu mu zanna tsawa. Hazaj Bahari na waƙa zan tikewa, da sunayensa Allah ba daɗawa. aminin bu bakar ne dokta Tilde, Kano yayyo bakwai bayan gushewa, iyaye duk ta'ala zan ji kansu, salati kan fiyayyen annabawa, madu